tačke od djela Šerho Sunne od imama Ebu Muhammeda Hasana ibn Alije Barbaharija gdje se nadam da smo u neposljednjoj tačci shvatili pitanje pravde odnosno zuluma pitanje pravde kao osobine Allaha subhanu wa ta'ala kako je ahle sunna wal džema svata gdje smo napomenuli da čak u ovoj meseli, kada je spomenuo imam Berbahari, je slučajno se složio sa džebrijama po pitanju zuluma, po pitanju, odnosno po pitanju pravde Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Ehl sunna wal džema kaže da je zulum, nepravda, da čovjeku natovariš nešto što nije on uradio. Znači neće ih šta? Drugi grijeh. Neće odgovornost, staviš njemu na teret. Ili da mu ne daš njegov hak, da mu ne daš njegov pravo. To je zulum. Allah subhanahu wa ta'ala je sebi zabranio. Bio je moćan. Ali je sebi zabranio zulum. Sodno hadithi kuci, ja ibadi, inni harramta zulma ala nefsi, wa u benikum harrama, felata zalemu. O moji robovi, ja sam sebi učinio zulum, nepravdu, zabranjenom i nemojte se međusobno nemojte jedni drugima međusobno činiti zulum. Znači Allah subhanahu wa ta'ala mogao je da je htio da bude šta? Nepravedan. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je sebi to učinio haramom, zabranio. I njegova pravednost je potpuna, savršena. Nemoguće da bi Allah subhanahu wa ta'ala mogao, odnosno htio, učiniti jednu trunku nepravde bilo kome od svojih robova. I zato je Allah subhanu wa ta'ala prevedan. Neće natovariti ničiji zulum na tuđa leđa, wala teziru vaziretun, vizira uhra, svako će svoj teret ponijet, ti ničiji teret nećeš nositi, a isto tako neće ti Allah subhanu wa ta'ala tvoje pravo umanjiti ili uskratiti ga. Džebrije kažu ne, Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan zato što je njegov dunjaluk. Njegova vlast apsolutna. On ima pravo da radi šta hoće. Sada to. I kažu, kada bi Allah htio, mogao bi kazniti poslanike, oni tako kažu. I da kazni poslanike, kažu što bi bilo šta? Pravedno. Mi kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio pravednost. Jer neće Allah subhanahu wa ta'ala kazniti poslanike. Neće. Jest. Neće. Jo, razumite? To je razlik kod ehlu sunnete vol džema i džebrija. Zato, komentar značenje kur'anskog ajeta La yus'elu amma yef'al wa hum yus'elun Allah se, Allah niko ne pita za ono što radi, a oni bivaju pitani, je zbog čega? Kako komentarišemo? Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala pravedan, pravedan i neće učiniti nepravdu svojim robovima da im natovari tuđi teret, ili da im ne da njihovo, njihovo pravo. Jel razumite? Da im ne da Allah subhanahu wa ta'ala njihovo pravo. I zato kaže Allah poslanik sallam Mu'ad ibn Džebelu Etedri ma hakul ibad ala Allah znaš šta je pravo robova kod Allaha subhanahu wa ta'ala naziva pravom jer Allah subhanahu wa ta'ala je obećao to pravo i da će ga kod dođe njemu i ispuni uslove koji zaslužuju to pravo. Jel, shvatate? To je razlika poimanja pravde i nepravde kod ehle sunnata vol džema, s jedne strane i s druge strane kod, kod džebrija. Kod džebrija. 49. tačka. Iza samijate rađula jata'anu ala al-athar, wala jakbaluha, au yunkiru še'in min akhbari Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fatamhimhu ala l-islami fa innahu rađulun radiju al wal qawl, ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن أحوج إلى سنة من السنة إلى القرآن Kaže Imam Barbahari, kad čuješ čovjeka da napada na predaje i ne prihvata ih ili negira dio tih predaja od predaja koje su došle od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem onda ga napadni po pitanju njegovog islama, po pitanju njegove vjere, jer je to čovjek lošeg mezheba i loših ružnih riječi, jer neće napasti na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem niti na njegove ashabe Osim zbog toga što smo mi shvatili, spoznali Allaha, ispoznali njegovog poslanika, ispoznali Kur'an, ispoznali što je dobro, što je zlo, spoznali Dunjaluk i Ahiret, preko čega? Preko predaja. Ne bi smo mogli spoznati ni Allaha, ne bi smo mogli spoznati ni poslanika, ne bi smo mogli znati što je dobro, što je zlo, ne bi smo mogli spoznati Kur'an. A? Bez predaja, bez predaja koji su došle od Allahov poslanika sallallahu alejhi jer Kur'an je obratite pažnju na jačinu riječi. Kur'an je potrebniji sunneta nego što je sunnet potrebni Kur'ana. Znači, kad vidiš čovjeka da napada na predaje, predaje, podrazumijeva se Naravno, prvo mjesto hadis poslanika sallallahu Ali isto tako predaje od ashaba, predaje od tabiina, predaje od etba tabiina, predaje od imama ovoga ummeta, isto tako. Kad vidiš da te neko hoće da sruši, učenjaka imama, kome umet posvjedoči ovaj imamet, braćo moja draga, taj želi, šta? Da ti sruši vjeru. Jer kaže Abdullah ibn Mubarak, es senedu min ad din, fenzuru min men tehudu dinekom. Sened je vjera. Vjera je sened. Zato gledajte od koga uzimate vašu vjeru. Zato je ta vjera prenešena preko predaja. Preko predaja s koljena na koljeno dok nije zapisana. Dok nije zapisana. Pa kad vidiš čovjeka da napada predaje, kaže imam barbahari, napadni ga po pitanju njegovog islama. Njegov islam nije dobar. Nešto ima problema po pitanju njegove vjere. Nije mu vjera u redu. To je čovjek lošeg, pokvarenog mezheba, taj put koji mu ide, pokvaren. To je čovjek niskih riječi. Jer, braćo, valja dići svoju glavu i progovoriti protiv nekoga sahaba Allah poslanika sa sam. Valja dići glavu pa progovoriti protiv nekog imama ovog ummeta. Ko si ti da ti progovoriš o Ahmedu ibn Hanbelu? Ko si da progovoriš ti nešto protiv imam Buharije, na primjer. Ko si ti da progovoriš protiv bilo kojeg učenjaka? Ko? Ko ima pravo da priča? Na kraju krajeva, ako ima neko neku zamirku, onda pusti učenjake, nek oni jedni drugima odgovaraju. Nemoj ti da odgovaraš. Pusti. Jesi li ti na tom stepenu da ti odgovaraš nekome i da ti nekome protiv I da ti iznosiš protiv nekoga argumente. Ko si ti? Zato što neće napasti na Allahu poslanika sallallahu niti na njegove ashabe, ni zbog čeg drugog nego što zna da se preko toga spoznaje vjera. Spoznaje vjera, a Kur'an je potrebni sunnetu nego što je sunnet potrebni Kur'anu. Ova predaja, ova izraz je došao od više učenjaka. Od više učenjaka spominje Ibn Abdul Bar, čak predaju od Ahmed ibn Hanbala da je on to rekao. Međutim, braćo moja draga, treba imati malo obzira jer neki učenjaci su osudili ovako žestok izraz. Jel sadate? Nije se složili sa ovakvim izrazom da je sunnet više potrebni, da je Kur'an više potrebni sunneta, nego što je sunnet potrebni šta? Kur'ana, da je to pomalo žestok izraz. Nego treba se zadržati na izrazu koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo po pitanju sunneta da je on da on pojašnjava Kur'an. Zato treba reći sunnet pojašnjava Kur'an. Sunnet pojašnjava šta? Kur'an. A ne govoriti šta je koga potrebnije jer jedno i drugo je vahj objava jedno i drugo je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala to nije govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam ni sunnet zato treba izbjeći ovakvu jednu žestoku rečenicu, pomalo možemo reći grubu, ali su učenjaci željeli da kažu važnost i bitnost sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tamam. 50. tačka. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك kloniti سه govora kloniti سه rasprave, trvenja po pitanju kadera, posebno, to je zabranjeno čak pogledajte kod svih frka, kod svih sekti, zato što je kader Allahova tajna. Kader je, kader, sudbina, određenje je tajna Allaha subhanahu wa ta'ala, imam Barbahari kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio poslanicima da govore o kaderu. I zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem raspravu oko kadera. Pokudili su ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tabiini i pogodili su učenjaci i bogobojazni ljudi i zabranili su raspravu o kaderu. Zato ti je obaveza da se pokoriš, da priznaš, da vjeruješ i da imaš čvrsto ubeđenje u sve ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem općenito i šuti mimo toga. Šuti što ti dođe mimo toga. Braće, općenito, rasprava. Rasprava nije dobra. Rasprava nije dobra. Allah subhanahu wa ta'ala na primjer po pitanju kršćana židova kaže وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِلَّتِي هِي أَحْسَنُ Kad budete raspravljali, znači nemojte raspravljati sa kršćanima i sa židom osim na ljepši način. Jer rasprava treba imati određene principe. Određene principe gdje ako se radi ovako jakim suprostavljenim stranama kao što je istina i neistina, jasna. Istina i neistina, jasna. Gdje čovjek treba da dostavi Allahu subhanu wa ta'ala vjeru ako se osjeća da je sposoban, da ima argumente, da ima znanja, nema zapreke, da jedna grupa od muslimana i od učenjaka objašnjavaju i da raspravljaju sa njima i da skinu tu obavezu jer kad su kršćani iz Neđrana došli Allahom poslaniku sallam, da pitaju o Isa sallam, da pitaju o Marijemi, da pitaju o Inđilu i tako dalje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao pred njih i razgovarao i objašnjavao im Sada te. tako da nema zapreke na lijep način uz argumente da se jedna skupina učenjaka poduči čak čak ljudi koji su znači jaki po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjere imaju znanja ne može im ući šubha nema zapreke da čitaju i čitaju i Tevrat da i čitaju Injil da čitaju a Bibliju stari i novi zavjet obrate pažnju ali ne svi ne svi jer šehol izvam da mi govori po pitanju filozofije na mnogim mjestima gdje zabranjuju i odvraća muslimane da je čitaju i tako dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Omeru radi Allahu ta'ala anhu je da čita Teurat jer je u tom trenutku došao Kur'an. Jeste razumjeli? I kao da bi bilo poniženje da čovjek čita Kur'an, da čita Teurat, a došao Kur'an. Ali učenjaci fino kažu Sam taj šeh Ulislam Ibn Taymiyyah napisao djela, odgovore, čak i kršćanima, židovima i odgovore filozofima. I čak njihovim određenim metodama, jeste razumjeli, njihovim postulatima koji su oni postavili. Kažu učenjaci, nije za svakoga sve. I ne treba, sva, ne treba svako da se upušte u te stvari. Ali, ko je siguran od šubhi, ko ima znanje po pitanju Allahove vjeri, pa ima potrebe, ima potrebe, zatim nema zapreke da jedan dio ljudi se odvoji i da se, ako možemo da kažemo, specializuje, da može da odgovori na njihove napade, na njihove šubhe i tako dalje. Ali općenito da kažemo sada, svi muslimani, ne. Zašto da čitaš Bibliju? Zašto da čitaš? Zašto da čitaš Bibliju? Pogotovo čovjek koji nema znanja, kažemo, koji u čim srcu može proizvesti mnoge sumnje. Zašto? Zašto da čitaš filozofiju? Kad tu hajra nikakvog nema. Samo ti proizvesti sumnje, ti poremetiti razum, zdrav razum, i nikakvog hajra u tome, u tome nema. Kažemo općenito po pitanju rasprave. Tako. A pogotovo, braćo moja draga, pogotovo da čovjek raspravlja o kaderu. Kaže Abdullah ibn Abbas, radi Allahu ta'ala, neprestano će ljudi biti na dobru sve dok ne budu pitali zašto. Za kader i djecu mušrika. A i djeca mušrika. Hoće li u džennet ili će u džehennem? Neprestano će ummet biti na hajru dok ne budu pitali za kader i dok ne budu pitali djeće i djeca mušrika. A pogotovo, braćo moja draga, da čovjek pita i da raspravlja, počne da raspravlja po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala ajeta. Jer šta kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala? Vola yujadilu fi ayati Allah? A ne Allahu o Allahim ajetima osim ko? Ko? Ili il kafirun, osim nevjernici, braću moja draga. Jer raspravljati Allahu subhanahu wa ta'ala ajetima, pa uvijek zašto, pa kako, pa ovo, pa ono, Braće, znači, to može čovjek odvesti u kufru Allahu subhanahu wa ta'ala. Proizvodi mu sumnje. Jer vjera osnova, vjeri, na čemu počiva? Na čemu? Na objeđenju, na imanu. Ne, ne vidiš Allaha, ne vidiš meleke, ne vidiš ahiret, ne vidiš brzeh. Ali sve vjeruješ u to. To je vjera. To je osnova. To je osnova, braću moja draga. Jer ne bi se vjera zvala vjerom, ne bi se iman zvao imanom, Ne bi akida se zvala akidom da čovjek vidi, da može osjeti i tako dalje. To je osnova vjere. Na to je počiva. Čitava vjera, braćo. Vjerovanju gajb. Odmah Allah subhanu ta'ala spominje a? Alati ne ne bil gajb. Prva osobina vjernika koji vjeruju u što? Braćo, ma draga, u nevidljivi svijet. U nevidljivi svijet. Zato rasprava, pogotovo o kadaru, o kaderu, određenju, biva pogubna i biva zabranjena. Jer kader je Allahova tajna. Tako imam Tahavi u svojoj poslanici kaže El kaderu sirru Allahi fi halki. Kader je, znači Allahova tajna u njegovim stvorenjima, po pitanju njegovih stvorenja. I kaže imam Barbehari da je uzvišen Allah subhanu ta'ala zabranio poslanicima da pitaju kaderu. Međutim, ovo je upitno da imamo dokaz. Da kažemo općenito. Jeste u nekim dijelovima ili pojedinačno u određenim situacijama se dešavalo da Allah subhanahu wa ta'ala zabranio poslaniku određenu da ne pita ono o čemu nema znanja. Tako? Kao kome? Nuh a.s. Kada je upitao za svoga sina. Je tako? Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ Nemoj da me pitaš ono čemu ti nemaš znanja. Jer je rekao, ona da nuh rabbe, a? Nuh je počeo da doziva Allah subhanahu ta'la svog gospodara. Innebni min ehli, gospodar, ovo je moje dijete, od moje porodici. Wa inne vade kel haq, tvoje obećanje istim, ti nam Allah subhanahu ta'la obećao da će biti spašen on i ko? Ko? Njegova porodica, Allah subhanahu ta'la mu obećao prije potopa. Pa kad vidio da mu se dijete utapa, počeo da doziva Allah, gospodar, obećao si mi, tvoje obećanje je istinito. Ode mi sin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, فَرَاتَ سَأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ Nemo da mi pitaš ono čemu nemaš znanja. Inni aiduke en te kune minal džahilin. Ja te savjetujem da ne budeš neznalica, ne da budeš džahil. Ti ne znaš. To nije tvoj porod, a? tvoje dijete. Tvoje dijete je inne u amenu gajru salih. Nije dobar, čest porod. Bez obzira što si ga ti rodio. Bez obzira što je tvoje dijete. Iz tvoje kičme, tvoje dijete. Ali, a, kad je nevjernik, nema više nikakve veze s tobom. Gotovo. Obratite pažnju. Tako da u određenom segmentu, jednom poslaniku, naćete u Kur'anu, na primjer, da Allah subhanahu ta'ala zabrani da ga pita o vidjenju kadera. Ali da kažemo općenito, kao što kaže Imam Barbahari, da Allah subhanahu ta'ala zabrani u poslanicima da pitaju određenim o kaderu, to je upitno upitno, treba malo ipak razmotriti ovakvu rečenicu, jer onaj, reći da je poslanik sa sredom nije imao pravo da pita, da mu Allah zabranio da pita o, o kadaru ili šta će biti u budući i tako dalje, razumijete li? Da pita određene stvari je malo, malo upitno. Opet, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. I Allah, poslanik sa sredom je također zabranio raspravu po pitanju kadera, Pokudili su ashabi, kažemo, i tabini, učenjaci, ljudi koji se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ti je obaveza da se pokoriš, da priznaš, da vjeruješ, da imaš čvrsto objeđenje u sve ono što je došlo do Allaha subhanahu wa ta'ala. Već je pogledajte, im prije nekoliko, koliko možda, dva predavanja, istu smo, stvar smo spomenuli. Je tako? Jer ti kaže fino, obavezati da se pokoriš, obavezati da priznaš, obavezati imaš vrstu objeđenja, ono što ti dođe, što ti nije jasno, na osnovu tvog dotadašnjeg objeđenja, reci Allah najbolje zna. Pogledaj kako se oshabi rješavali tu jednostavnu stvar. Dođe ti znači nova stvar koja ne mora niti, srcu ti nejasna. Jel, sadate, ili ćeš čuti možda od nekoga neki novi propis. Ne, rećeš, čućeš neke nove riječi koje nisi da čuo. Čućeš neku čudnu stvar koja ti se ne slaže sa tvojim ubiđenjem koji ti imaš do tad. Jel sad tad? Šta ćeš da uradiš? A? Šta ćeš da uradiš? Vjeruješ općenito, priznaš općenito po pitanju onoga što imaš, kaže Allah smo dalje bolje zna. Sad kad ih pitaš, neko ko zna da ti pojazi, da ti spoji možda dvije kontradiktorne stvari, ali da raspravljaš, pa što, pa kako, pa ovako, vraću ne. Tu nije vjera. To nije vjera. Zato te učimo Amr ponavljati na više mjesta obavezno te pokoriš, da prihvatiš i tako dalje. A što ne znaš, mimo toga, šuti, šuti. Ako budeš šutio, nećeš, šta? Nećeš naškoditi. Nećeš naškoditi ni sebi, nećeš naškoditi drugima. Braćo, šutnja je izlaz od mnogih problema. Od mnogih problema. Pogledajte kada se u recimo fitna ashaba Allaho poslanika sallallahu koja se desila. Sad, Ibn Ibn Vakas, odobredovani džennetom. Zatim, zatim, Sa'id ibn Zaid, isto tako odobredovani džennetom. Povukli se, jer kad se desila fitna, kad je ubijen Osman, pet ashaba odobredovani džennetom je već preselilo, pet ostalo živi. Preselio je Bubekr, Omer, Osman, preselio Abdurrahman ibn Auf, preselio Abu Ubejda Amr ibn Džerrah. Njih petrce preselila. Ostal drugi pet. Osto Alija, živ, Zubir ibn Vam, Talha ibn Ubejdillah, Osto Saad ibn Vakas i Zaid, Zaid e, ibn Zaid. Njih petrce ostalo živi. Haridžije, koji su kolili Medinu, koji su uzeli vlast u svoje ruke, u petak, umrak, mrak, ubili Osmana radi Allahu ta'ala anu islamske umet ostao bez halife Egipćani koji su tu ubili oni su smatrali da treba Alija na njegovu stranu iz Kufe koji su došli smatrali treba biti Zubirno Van a Basrici smatrali su da treba biti Talah ibn Ubedilda i otišli kod njih kad su jedni, jedan i drugi treći kad su odbili niko nije htio da prihvati hilafet odlazi kod Sad ibn Vakasa radi Allahu ta'ala koji se udalio i također se radijallahu ta'ala anhuma. oni su otišli izvan Medine još od vremena Omara radijallahu ta'ala anhu, odnosno od vremena Osmana nakon što je Osman izabran povukli se povukli se iz javnog života pogotovo su se izolovali nakon 30. godine po Hidži jer je tada počela fitna tu je godina fitne početak fitne 30. godine po Hidži 5 godina prije ubisao Osman Radon. Braćo, kad pogledate stvari, kad se analizirate, šutili su, povukli se iz tih dešavanja, postupili kako Allah poslanik sallahu sallam naredio. Jel satate? Kasni isto tako. Mughir ibn Šobe posavjetovao Aliju, jedan dan su ga posavjetovao drugačije po pitanju namjesnika, šta će uraditi sa njima, Nije ga Alija htio poslušat, čovjek digo se, otišao iz Medine, otišao u Meku, kasnije otišao u Taif. I gotovo, nema više. I mnogo ashaba, čak imam šabi kaže, od učesnika bedra, tako mi Allah, imam šabi se, zaklini. Voledi nefsi bjedi, kaže, tako mi Allah, od učesnika bedra učestvovalo je samo šest, nije bio sedmi, ili je sedam, nije bio osmi, gotovo. Toliko ashaba je učestvovalo šta? U fitni. U fitni. Ostali su gledali svoja posla u takvim nekim dešavanjima. Tako da nije džabi Allah u poslanih zlacijalnom rekao, općenito, el qajdu fija hajru minan maši, onaj ko sjedi u njoj je bolji od onog koji hoda. Onaj ko sjedi je bolji od, onog, od onoga koji hoda. I nažalost, nažalost, da ljudi samo malo sati ove stvari. Da ljudi samo malo sati ove stvari. Ako budeš utio, neće Allah pitati. Ali Boga, ako progovoriš, A? Boga mi ćete pitati, gotovo. Ko ti da pričaš? Jel satate? Tako da šutnja, povlačenje u određenim tim situacijama, biva hajr. Ako ne znaš pametno šutiti, lijepo, dobro, onda znaš. Ako ne znaš pametno govoriti, onda znaš pametno šutiti. I po pitanju isto tako, kažemo stvari u kojima čovjek nema znanja. Vraćam, moja draga, kad imate danas nešto čitam, gledam, po pitanju samo defini, uh, jaraba, gramatike, riječi la haula wala la kuvvata illa billah. Osam nekih načina u arapskom jeziku. Učenjaci arapskog jezika kažu, imate osam načina, a, kako biva, osam načina. Kad vidiš takve ljude učenjake, koji su bili na tom nekom stepenu, koji su poznavali u srž šerijat, poznavali Allahu subhanahu wa ta'ala propise, poznavali a? Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, braće, Boga mi je sramota. Allaha mi od prvog do posljednjeg bosanca ovdje kojim bošnje, sramota je da neko progovori po svom nekom nahođenju. Da on nešto dođe, da izmišlja toplu, toplu vodu po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Sada li to? Zato je vjera da slijediš i spomenuo sam, mislim, to, Ahmed ibn Hanbel ti kaže nemoj nikada spomenuti nešto, a da prije tebe neko nije to rekao. Znaš, citiraj, ne znaš, šuti. Šuti, nemoj se petlja tamo gdje ti nije mjesto. Tako je po pitanju akajskih stvari, što ne znaš, šuti. 51. tačka. والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء فصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سراديق العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره حتى أداره في السماوات وفرضت عليه صلوات الخمس تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة 51. vjerovati, obaveza je vjerovati da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u dijelu noći bio uzignut na nebesa i da je došao ispod arša i da je čuo Allahu govor i da je ušao u džennet i da je vidio džehennem i vidio meleke i da je čuo Allahu govor ponovo ponavlja i da su drugi poslanici bili obradovani njegovim dolaskom i da je vidio arš i kursi i sve na nebesima najavi najavi Džibril ga je nosio na buraku dok ga nije dok nije sa njim prošao kroz nebesa i naređeno mu je pet namaza te noći i vratio se u toj noći u Mekki i sve je to bilo prije hijdžre prije hijdžre braćo, moja draga akida ehli sunnete vol džema da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bio uzdignut iz Mekke prvo u kuc I to se zove Isra. Jer Isra znači noćno putovanje. Odakle je uzignut Allah u poslanik s.a.v.? Odakle? Iz še kuće? A? Iz kuće Ummu Umuhani. Umuhani radi Allahu ta'ala anha. Žena, tako se zvala. Kod nas zovu Mihana ženu, to je od Umuhani. U Mekke, u Mekke, iz Mekke. Harama, od Harama nedaleko odmah kod Kabe kuća bila. A? Oda tu se rasipalo, jest, iznad, i onda je odnešen do Kabe, i onda od Kabe, ali to je nedaleko odmah, ali bio u kući. Koje godine to je bilo po Hidži? Prije Hidži. A? Godinu dana. Godinu dana prije Hidži devete godine. On kaže godinu dana, kod njega je znači 12. godine. Kada je propisan namaz, braću? Desete godine. Tada je, tada je bio Israel Mijarač. Desete godine po poslanstvu. Desete godine po poslanstvu. Desete godine po poslanstvu. I dotad su muslimani klanjali dva namaza samo. Ujutro i na večer. A devete godine to bilo sad u poslanstvu. Ja, ja, jest. Nije dovoljstvo stavu na istočavu pitanju strani mrađa. Ima više mišljenja. U kojem smislu? Koje, kad se desilo? Jest, Nije jednoglasno. Ima, zato kaže imam Barbehari i da se desio Isra i Mjarač prije Hidže, jer imate koji kažu posle Hidže. Posle Hidže. Ono što je tačno jeste da se dva puta Allahom poslaniku s.a.v. desilo cijepanje prsa, čišćenje srca. To je ispravan stav. Dva puta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao cijepanje šakko sadr. Cijepanje prsa gdje prvi put mu se desilo dok je još bio u plemenu Benu Saad kod Halime Sa'dije, kada je čuvao ovce sa ostalom djecom, pa su dotrčali, kao što znate, obavijestili Halim Hadis vjerodostojan. Gdje su rekli da je umro i da ga je čovjek povalio, da ga je, kao da ga je zaklala. To su djeca vidjela. I kada je dotičala, Halima vidjela ga je u takvom stanju. Enes ibn Malik se zaklinje Allahom, ali se rodostojan, da je vidio rez na prsima Allahog poslanika, sallam, trag. Kažu učenjaci, to je bilo priprema za vahj, za objavu. Jer je došao Melek Džibril sa posudom, zlatnom posudom u kojoj se nalazio zemzem. Ova predaja govori o Israim i Arađu. Se razumijeli? Ova predaja govori o Israim i Arađu. Sa zlatnom posudom u kojoj se nalazio zemzem i onda je izvadio srce Allahu poslanika sa selem i opravo ga u vodi zemzem i otkinuo je ugrušak sa srca i rekao je hada hadhu šeitani mink ovo je udio šeitana kod tebe. Otkinu je to Džibril prije objave. Kažu učenjaci, to je bila priprema od strane Allaha subhanu wa ta'ala, znači da mu šeitan ne može ništa njegovom srcu i da bude spreman da prihvati objavu od uzvišnjeg Allaha kad to dođe. A drugo cijepanje prsa je bilo u oči Isra i Marađa, da može podnijeti to putovanje. Da može podnijeti to putovanje. A Isra i Mi'arađ, jedan put se samo desio, mada ima učenja koji, koji pokušavaju na osnovu određenih predaja da kažu šta, gdje se desio. Šta? I dva puta, ali nije tačno. Isra i Mi'arađ se desio jedan puta desete godine po poslanstvu kad je Allah subhanahu ta'ala uzdigao sa dušom i tijelom sa dušom i tijelom najavi najavi najavi i to je stav većine islamskih učenjaka i to je ispravno mišljenje za razliku od recimo čak Ajše radi Allahu ta'ala anha Hasan al-Basrija koji kažu da je poslanik Zloviselem bio uzdignut samo dušom. Jeste znali to? Samo dušom, a ne tijelom. I to je jedno od mišljenja, jedno od mišljenja što nije ispravno, što nije tačno, Ali postoji razlika između ovog mišljenja. Gdje Aisha kaže, gdje kaže Hasan al-Basri, da je to bilo dušom, i drugog mišljenja koji kaže da je to bilo u snu. Postoji razlika između ova dva mišljenja. Obrate pažnju. Nije isto mišljenje Aisha koja kaže bilo je samo dušom. I nije isto mišljenje da se kaže bilo je u snu. Jer filozofi tvrde apologetičari tvrde da je bilo u snu. Jer usno čovjek može da vidi ono što nije stvarno. U redu kažu onaj snovi poslanika su sve ono istina. U redu. Ali u snovima poslanika je bilo i preneseni stva, stvari. Jeste razumijeli? Alegorični stvari. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio grupu ljudi u snu, hadis Buhari, koja je prošla pokraj njega, neki od tih ljudi imali su košulju do prsa, neki su imali više od toga, a prošao je Omer, čija se odjeća vukla po zemlji. Pa je bio upitan, Allahu poslanik, šta tumačiš to? Pogledajte. Jeste razumijeli? Pa je rekao Allahu poslanik, sallam, iman, vjera. Allahu poslanik košulju, odjeću, je protumačio kao vjeru. Kome je dokle došla toliko imao iman, što je dokaz povećavanja i snižavanja imana, Ali želimo ovim hadisom da kažemo da je mogao poslanik sa selom vidjeti nešto. Znači, to, razumijete li? Ali da se protumači kao san. Kao san. I to je razlika, ogromna razlika između stava Ajše radi Allahu ta'ala i mišljenja koji kažu da je u snu. Ispravan stav jeste Ehlu sunnata vol džema da je bez sumnji draga Isra i Mi'arađ bio sa tijelom i dušom na javi. Sodno kur'ansko majetu Subhanu Levi Esra bi abdihi lejla minal međid al-harami ilal međid al-aqsa. Uzvišen neka Allah čist neka je od svih krenjavosti i manjkavosti i nedostataka, to je značenje tesbiha koji je u dijelu noći prenio svoga roba. Rob u arapskom jeziku, braću moja draga, to je jedan od dokaza. Abd znači i dušom i tijelom jedan dokaz. Drugi dokaz iz ovog kuranskog ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala odpočinje suru sa tezbihom, subhane, gdje veliča Allah subhanahu wa ta'ala sebe. A da je samo dušom, to ne bi bilo ništa posebno čudno. Ne bi bio neki, kao možemo da kažem, veliki događaj. Evo, svatate. Ili u snu. Ne. Kada je to bilo i dušom i tijelom, onda je to velik događaj, i značajan događaj gdje se pokazuje Allah subhanahu s.w.t. snaga, gdje se očito jeste Allah subhanahu s.w.t. moć, zato Allah subhanahu s.w.t. sebe, sebe pohvaljuje, pohvaljuje na ovakav način. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kao što znate susreo se sa poslanicima koga je zatikao na prvom nebu? Adem alaihi tačno. Na drugom? A? Jahja ali selam a Idris ha? ko je na drugom nebu ha? tač tač na trećem na trećem ko Yusuf ali selam jeste a Idris je na četvrtom nebu na petom ko ha? Harun je, selam na petom, a na šestom je Musa, ali selam i na sedmom Ibrahim, ali selam koji je bio naslan na Kjabu, što učinjaci kažu da je nagrada sodno djelo. Kad Ibrahim, selam napravio na zemlji Kjabu, Allah smodala ga je počastio, pa da bude kod Kjabe i na nebesima, na nebesima, gdje postoji i nike nebesa, nebu, za stanovnike nebesa, kao što je Kaaba na Dunjaluku, u Mekki. Sadatel. Za stanovnike zemlje, tako je Kaaba na sedmom nebu, Kaaba za stanovnike nebesa. Čak imate u Fesira, koji kažu kada bi pala Kaaba sa nebesa, tačno bi pala na Kaabu na zemlji, tako da se nalazi tačno iznad, iznad Kaabe. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga nakon toga bio uzdignut dalje. Prošao je i kurs i prošao je, došao je šta? Do Arša gdje ga Allah subhanahu wa ta'ala približio sebi kao dva luka ili bliže od toga. I Allah subhanahu wa ta'ala je tada sa njim razgovarao bez posrednika, Došao je na mjesto bliže Allahu subhanahu wa ta'ala i od meleka Džibrila. Allah razgovarao sa njim bez posrednika, bez meleka. Zato kaže Šehu Sanu Tejmije, nijednom poslaniku Allah subhanahu wa ta'ala nije dao nešto, da nije dao šta? I Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Razgovarao je sa Musom alaihi salam. Jeste, bez posrednika. U kelelem Allahu Musa teklima. Allah razgovarao sa Musom alaihi salam, bez posrednika. Musa alaihi salam ga čuo, Allah čuo Allah sa njim razgovarao razgovarao je Allah subhanahu wa ta'ala sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam tako da braćo moja draga sve ovo obaveza vjerovati Allah sve može Allah sve može 52. tačka وعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر برهوت وهي في سجين Znaj da su duše šehida u prsima zelenih ptica koje se koje lete u džennetu i dopiru do kandilja kandilji ispod arša a duše pokvarenjaka i nevjernika su u bunaru koji se zove Berhut u Sidžinu. Znači, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da su, znači, duše šehida fi havasil tajri hudrin u prsima zelanih ptica. Vjerujemo da njove duše su u džennetu, u pravom džennetu koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, koje je pripremljen za vjernike, I to nema zapreke što će prvi ući poslanik svoj selam. Vi se razumijeli? Na sudnjem danu. Jer ovo je ulazak dušom. Nije ulazak tijelom. Nije naslađivanje još potpuno. Jer će i sami ti šehidi ući na, u džennet na sudnjem danu. Jel razumijete? Tako da tu nema kontradiktornosti. Nego Allah subhanahu wa ta'ala vjerničke duše, vjernicima, dozvoli da njove duše uđu u džennet i da se naslađuju i da uživaju. U ovom slučaju, Imam Rehar govori o dušama šehida koji se nalaze u, ptici, u prsima zelenih ptica tako nas je obavijestio Allah poslanih sloselem koji lete naslađuju se, hodaju a lete u džennetu i čak mogu da dođu dokle do kandilja koji se nalazi ispod arša a vi znate da je krov dženneta šta? arš Allah subhanu wa ta'ala i najgorniji, najuzvišeniji dio dženneta jeste Firdevs ispod kojeg se ispod kojeg izviru izviru rijeke. Tako nas je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam a što se tiče nevjerničkih duša on kaže da se nalaze u bunaru koji zove Berhut. Ja lično ne znam dokaz Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je tako došlo možda ima, ja ne znam. Jeste razumijeli? U Sidžinu. Sidžin, Allah subhanahu wa ta'ala spominje. A? Kella, inne kitab al fujjari, la fi Sidžin. Da se knjiga nevjernika nalazi u Sidžinu. I ko Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo da je to knjiga Kitab Merkum. Označena knjiga. Sada, odakle dokaze zove Berhut, Ja lično ne znam, možda postoji, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Ako budem do kraja, do, znači do četvrtka, petka, potražit još. Ako budem našao šta, inša Allah, sutra preko sutra, šta, spomenut ćemo. Onaj, jer bilo mi je čudno, ali uvijek čovjek ne zna što uvijek sazna i uči, tako se ja. Je neko od vas možda čuo? A, neko od vas prošto negdje? Tamam. Ne, braću, pazite, Jedan od veliki, sjećam se... Pitanje ime. Pitanje ime. Ali sjećam se, recimo, kad smo radili Kavajdil Musra, komentar sa jednim one, šejhom, i došli smo do pitanja zaborava koje Allah subhanahu wa ta'ala spominje za sebe, osobinu Allah subhanahu wa ta'ala. Nesu Allah fe nesijehu. Oni su zaboravili Allah. Šta? Pa Allah njih. Ha? Tako je. E, i kad smo došli ovaj, do ovog pitanja i kaže še, sad čekajte da onaj, vidim. Kad je zvači direktno še imenu Femina. Še učenjak i to mačala od, od jači profesor koji še bili po ide. I to je meni bilo ovako ibret, znaš. Ibret bilo onaj, da čovjek fino kaže, nazad ću pa ću pitati. I nije, kaže, pokušavam sam ga dobiti, nisam dobio, ostalo je to nekoliko dana, možda i čak i više, 10-15 dana. Jer postavlja se pitanje, Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Nije Allah subhanahu wa ta'ala, oma rabbuke, kako je, uh, e, ne, ne, ne, ne, u pobitanju, uh, e, u pobitanju Musa, ali sam kad govori faraonu, I moj, inna rabbi la yadillu wala yansa. Moj gospodar ne zaboravlja. Obrate pažnju, moj gospodar ne zaboravlja. Musa i sam govori faraonu. Jeste razumjeli? A ovdje Allah subhanahu ta'ala kaže, oni su zaboravili Allaha, pa Allah subhanahu wa ta'ala njih. Šta? Šta znači to? Definicija u arapskom jeziku zaborava, zaborava, jeste hulubul ilm mine vihim. Da čovjek nema znanje kod sebe, nema znanja. Nema znanja o sebi, to je zaborav, da čovjek izgubi znanje o nečemu. Je to moguće u odnosu na Allaha? Ha, nije. I jedan od šehova u haramu, slučajno tako bio na predavanju, i spominje on po pitanju ove osobine Allah, subhanahu ta'ala, umeđu vremenu. I spominje, u arapskom jeziku nese, dolazi u značju terake, ostaviti krpa koju žena stavi prilikom hajda, zove se u arabskom jeziku neseon. Se razumijeli? Uložak koji žena stavi prilikom hajda, kod sebe zove se u arabskom jeziku nese, što znači baciti, ostaviti. Kao da žena tu ne, vidi, ne želi da vidi. Kodaš? Jeste razumijeli? Ne želi da vidi. Ostavi po strani, baci od sebe. I onda vam spominje tu meselu kod ehli sunnete vol džema'a, da je to značenje glagola, odnosno subini Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah nije ostavi. Oni su ostavili Allaha ostavili su Allahove naredbe, se razumijeli? Ostavili su, zaboravili na Allaha, ne u smislu zaborava da ne znaju za Allaha, ne to, nego ostavili su Allahu vjeru. Pa Allah njih shodno njivom ostavlja, njih se tako ostavi. To je zove simil mukabala. Jeste razumijeli? Ne da Allah njih zaboravi, da Allah ne zna o njima. Allah zna u svakom trenutku o nevjernicima. Šta sve, ni u jednom trenutku je Allah ne zaboravi u značenju da nema o njima znanje. Allah savršeno zna o njima sve. Ali kako? Oni ostavili Allaha i Allah njih zaboravi. Na način da ju ostavi. I to nije preneseno značenje kao što je šarije, nego to je arapski jezik i to znači, to znači ova osobina Allah subhanahu ta'ala. Ali ono što je meni kažem bilo posebno zanimljivo, a da nije ništa sporno, braćo moja draga, da čovjek kaže, dok provjerim, dok vidim, dok ovo, dok ono, da bi nakon zbilja neki 10-15 dana, isto to što sam slušao vam kod šeha Hamuda, rahmatullahi, onaj, i ovaj šejh kaže zvao sam Nesimina objasnio mi čovjek o čemu se radi tako i to je znači osobina Allah subhanahu wa ta'ala i to je braćo moja draga veličina ljudi sada to, to je veličina to je veličina ljudi da čovjek kaže dok vidimo, dok istražimo, dok ovo, dok ono jer u fabha kulli zi ilmin ali iznad svakog moja draga postoji šta? neko ko više zna ko bolje zna Musa alaihi sallam pohvalio se da je najučeniji, da je naj, naj, naj, a, na svijetu, pa Allah subhanahu wa ta'ala iskušao pokaže da ima neko a, koji zna stvari koje ti ne znaš. 53. tačka, koliko se ovo jaci još? Vol <clears throat> imanu bi enel mejite, jahodu fi kabrihi, wa tursalu fihi ruhu, hatta jes'aluhu munkeru nakir, anil imani wa šera'ih. Obaveza je, braću, ma draga, vjerovat, da mejit bude posađen u kaboru, da sjedne u sjedeći položaj i bude duša vraćena u njega, da bi ga pitali dva meleka munkir i nekir o imanu i o šerijatu. Jeste hadith i rodosem, gdje kaže Allah poslanih vselem, je i tih melekani, ala svedani ala zrakan, fe juqaidanihi, došlo u predaji da ga ta dva meleka posade, stave ga u sjedeći položaj u sljedeći položaj. I vjerujemo, braću moja draga, po pitanju toga da će menjit sjesti. Pa kako kabur tijesan? Pa ne možete ispraviti, pa braću moja draga, ovo je stvar gajba, vjerujemo da Allah subhanu wa ta'ala da da čovjek u kaburu bude posađen u sljedeći položaj i dolođu mu dva meleka crni plavi, modri, kao što je vesio Allah poslanih sallam, i pitaju ga, pitaju ga, i bude vraćena duša u njega. Tačno, Allah poslanih sallam doslovno kaže, hadith od Bera ibn Aziba, kao vidiš Ahmed u svojem usnedu, فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِي I bude vraćena duša u njegovo tijelo. Bude vraćena duša u njegovo tijelo. A detaljnije smo govorili o kaburskom azabu ha, i kazni, odnosi relacije duše između tijela, gdje sigurno nije relacija, veza između duše i tijela u kaboru, ista kao veza, odnos duše između i tijela na Dunjaluku. Jer da je tako čovjek bi bio živ, kad bi ga odkopali, našli bi ga živog. Kao na Dunjaluku, ne. Ali vjerujemo da duša biva vraćena u tijelo. Kako? Na koji način? Mi ne znamo. Allah najbolje zna. Ali duša se vrati. Duša se vrati. Nakon što proputuje putovanje, vjernička prođe, otvore se vrata na nebesima, a nevjernička ne. Najđe na zatvorena vrata. La tufettehu lahum babu sema, wa la yadkhuluna dženne, hatta yeliđe džemelu fi semmil hijab. Kao što kaže Allah, šanu, neće biti vrata otvorena, neće biti vrata na nebesima otvorena to je, to je, to je na halavati, to je na ahiretu. To je na ahiretu po pitanju dženneta. Jeste na dunjalku. Allah svetio nama baba sema. Jeste, jeste na dunjalku, halavati. Prilikom izlaska duše iz tijela, Allah žena kaže, la tu fete holemu babu sema. Neće im biti otvorena vrata na nebesima. I, i neće ući u džennet, sve dok ne bude deva mogla proći kroz iglene uši. Kako je nemoguće da igla prođe? kroz iglene uši, tako isto je nemoguće, braću moja draga, da nevjernik uđe u džanet. Gotovo, haram. Allah to učinio haramom za uvijek. I onda se duša vrati i vjernička i nevjernička. I duša munafika. I svi, tu je akidah i sunnete od džema, pazite, da svi bivaju pitani. I vjernik i nevjernik, i munafik. Svi. Svi. Jer bilo je nekih učenjaka od ehli sunnete koji su pokušali da kažu Šta? da nevjernik neće biti pitan jer nema koristi od toga. Nema fajde, znamo se već šta? Mjesto, što nije tačno. Hadis Allahu poslanika u svim verzijama je došao. U svim predajama je došao. Jel svatate? U svim verzijama na različite halalte predaje došlo da u amal kafiru, u amal munafiku, u amal mu'minu, sve je došlo u svim predajama. Detaljno. I po pitanju munafika, i po pitanju mu'mina, i o pitanju nevjernika. Svi, svi će biti pitani, svima će doći munker i nekir. I svačija će duša biti vraćena u tijelo i bit će pitana. S da je došlo za munafika, u omen munafiku, kad bude bio upitan, reće a, a, la, edri. Neće znati da odgovori, zato što je slijedio samo, jezikom govorio nije, sa objeđenjem, sa akidom, odgovarao, Semijatu nas je kulu na šeji fakultu. Čuo sam da ljudi nešto govori, pa sam ja to rekao. Kada je njegov odgovor biti? Ovo je došlo, kažem, za munafika. A nevjernik će dobiti mazu u glavu. Da se Allah sačuva. Nastavit ćemo kogu da sljedeći put.